Hvala. Hvala ako nije wassalamu ala rasulillah wa ba'd mi smo hvala Allah subhanahu wa ta'ala počeli govoriti o poglavlju koje govori o kaburojima i fitni i iskušenju koja proizilazi iz veličanja i izražavanja poštovanja prema kaburojima. Pa je prvo što smo spomenuli rekli, i rekli da je veličanje kaburova i poštovanje izražavanje poštovanja prema kaburovima najveći razlog jedan od najvećih sebeba pojave širka u umetu Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Ne, pa ne znam da li Dakle, najveći sebeb širka u umetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i u umetima prije ovog umeta bio je izražavanje poštovanja prema kabrojima. Pa smo spomenuli dokaze za to. Zatim smo rekli da nije dozvoljeno da nije dozvoljeno odrediti određene kaburove da se kod njih čini ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Nije dozvoljeno posebno znači ciljati da se ibadet čini Allahu kod određenih kabur. A kamoli <coughs> a kamoli da se ciljaju a kamo li da se kod određeni kaburova čini ibadet tim kaburovim. Nije dozvoljeno ibadeti ti Allahu pored kabura ili određenih kaburova. A kamo li da se odlazi na kaburove radi ibadeta tim kaburovima. Znači ovo je, je nešto što smo objasnili prošli put. Danas uz Allahu pomoć ćemo govoriti o dokazima koji govore da nije dozvoljeno praviti mesečide na kaburovima i da je vađib rušiti mesečide i bilo kakve druge građevine koje su napravljene na kaburovima. Šta to znači da je vađib rušiti turbeta, je tako? Turbeta i mesčide koji su napravljeni i ozidani na kaburima. Pa kaže, zabrana uzimanja kaburova i određivanje kaburova za mjesta gdje će se obavljati namaz je poznata u našoj vjeri samo po sebi, je tako? Samo po sebi poznato da je to od naše vjere, od vjere Islama da nije dozvoljeno uzimati kaborove za mjesta gdje će se obavljati namaz. Zašto? Da se ne bi dogodio širk u ummetu. Šta je to širk? Da se ne bi desilo da se ibadet čini nekome drugom mimo Allaha. U ovom slučaju kome? Tim kaburovima ili onima koji su ukopani u tim kaburovima ova zabrana u islamu, u ovom šerijatu, da se na kaburovima pravi mesđide, mesđidi, je poznata, znači sama posebna u našoj vjeri, opšte poznata stvar u našoj vjeri. I nije došla, kako neki tvrde, radi toga što je, znači, mogu, radi toga što su kaburovi ili mjesta kaburova nečisti ili zbog toga što zbog okupljanja svijeta na tim kaburovima će se ti mesečidi onečistiti, jel tako, i isprljati. Nije radi toga, nego radi daleko važnije stvari <clears throat> i zato je zato je došlo u šerijatu da je proklet onaj ko pomogne veličanje kaburova jel tako, ko pomogne izgradnju na kaburovima i veličanje kaburova na taj način. Na koji način? Putem izgradnje objekata na, na kaburovima. Kaže šeheh Sulaiman ibn Abdullah komentarišujući kitabu Teuhid. Kaže u hadithu Rasula sallallahu alaihi wa sallam poznati hadith gdje Rasul sallallahu alaihi wa sallam na samrti znači posljednje stvari koje je uporuči te posljednje stvari koje je oporučuje, znači same po sebi su šta? Najvažnije stvar. Najvažnije što imao još Rasul sallallahu alaihi ve sellem da oporuči svome ummetu je bilo da im objasni da su prijašnji narodi propali. Zašto? Zato što su kaburove svojih poslanika uzeli za mes za mesčide i na njima napravili mesčide. Kaže u, u dijelu tog haditha zaista su oni koji su bili prije vas uzimali kaburove za mesčide. Uzimali kaburove za mesčide. Kaže imam Al-Khalkhali rahmetullahi alaih ovo, ova rečenica od Resula sallallahu alaihi wasallam zaista su oni prije vas koji su bili uzimali kaburove za mesčide je negiranje od strane poslanika sallallahu alaihi sellem ono što su uradili. Negiranje. Osporavanje. Jer Resul sallallahu alaihi sellem šta? Osporava ono što su radili oni prije vas. Je l' tako? Osporavanje sa njegove strane. To osporavanje došlo je radi dva razloga. Prvi, zato što su oni činili seđdu tim kaburojima. Klanjali se tim kaburojima i njima ibadet činili. To je s jedne strane. Klanjali se tim kaburojima, činili sežde tim kaburojima radi čega? Veličajući time i izražavajući time poštovanje prema kome? Prema poslanicima prema poslanicima koji su ukopani u tim kaburojima. To je jedna stvar. Osporavanje dolazi iz, iz drugog razloga, a to je da su oni dozvolili namaz na kaburovima poslanika i da su dozvolili seđdu na kaburovima poslanika smatrajući prema njihovom mišljenju da je to ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Da je to ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala jer su se u namazu, u samom namazu koji su, koji su obavljali kome? U kojem su se klanjali kome? Allahu subhanahu wa ta'ala. U samom namazu okretali su se prema tim kaburovima i uzimali te kaburove za ki za kiblu. Je tako? Jer su time htjeli šta da izraze poštovanje prema tim kaburovima. Pa ovo prvo, koji je prvo? Da su činili seđdu tim kaburovima i tako ih veličali. Šta je ovo prvo? Je veliki veliki širk ova stvar izvodi izvjeri. Onaj ko na, učini seždu prema kaburu, nije više musliman. Otpo je od, od ove vjere. Izašao iz ove vjere. Iz vjere sa kojom je Allah subhanahu wa ta'ala poslao Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ovo drugo, je tako? Ovo drugo, šta ovo drugo? Da su činili ibadet Allahu, ali su se u tom ibadetu okretali prema tim kabrojna, šta je ovo drugo? Ovo je, ne mora znači, ako je činio ibadet Allah subhanahu wa ta'ala, ali se okretao u tom ibadetu to, tim kaburovima, odnosno gledali su da te ibadete čine kod tih kaburova i na tim kaburojima, ovo je, kaže ovde, mali širk. Mali širk. Zbog toga su zaslužili prokletstvo. Od koga? Od Rasula sallallahu alaihi sallam. Jer Rasul sallallahu alaihi sallam u ovom hadithu, malo prije što ga spominjemo, šta? Kaže Allah je prokleo židove i kršćane. La'na Allahu. Allah je prokleo židove i kršćane. Zašto? Zato što su uzeli kaburove svojih poslaninka za za mesčine. Pa su zbog toga zaslužili proklet, prokletstvo. kažem, <coughs> kaže dakle šeheh Suleiman, nakon što je prenio ovaj govor, kaže, ovaj hadis je još općenitiji od ovoga, od ovog značenja. I obuhvata zabranu bilo kakve izgradnje na kaburojima. Bilo da se odnosi na mesđide, bilo da se odnosi na kubeta i turbe i turbeta. Kubeta, znači izgradnja kupola, je tako, to su stvari turbeta. Kaže Ibn Qajim, općenito, kogod poznaje širk i zna uzroke širka i zna razloge i početke širka, klic širka, odakle počinje, razumije od Resula sallallahu alaihi wa sallam njegov cilj. Jel tako? Zbog čega je zabranio izgradnju mesecida na kaburovima i zbog čega je prokleo židove i kršćare što su uzeli pos, po, kaburove svojih poslanika za mesecide. Tvrdi će znači i tvrdi od, odlučno tvrdi bez ostavljanja ikakve mogućnosti da je ovo pretjerivanje znači ne pretjerivanje nego da je ovo naglašavanje prokletstva onih koji uzmu kaburove za mesečide i zabrani jasnim izrazima kao što je la tefalu nemojte to činiti ili izrazom inni enhakum andalik ja vam to zabranjujem znači Resul sallallahu alaihi sallam nije upotrijebio neke izraze koji su dvosmisleni nego kaže šta nemojte to činiti ili kaže ja vam to zabranjujem svako će razumjeti da ovo nije došlo, jel tako, ovo naglašavanje prokletstva, zabrani, jel tako, nije došlo radi toga što se Resul sallallahu alaihi wa sallam bojao da će ta mjesta biti nečista. Nego, zato što se Resul sallallahu alaihi wa sallam bojao pogaluka širka za onoga ko ne posluša Resula sallallahu alaihi wa sallam i uradi što ono što je on zabranio. A u ovom slučaju šta je zabranio? Da se mesečid uzmu, da se kaburovi uzmu za mesečide. I da, znači, e, bojeći se širka, ne, nečistoći širka i poganluka širka za onoga ko ne posluša Resula sallallahu alaihi sallam i prekrši njegovu zabranu, jel tako, i ne ostvari šehadet la ilaha illallah. Jer onaj ko uzme kaburove, poslanika za da nije ostvario šta? Nije realizovao la ilaha illallah. A šta je la ilaha illallah? Da se nikom drugom ibadet ne čini osim Allahu. Pa kome ovdje oni čini kaburove uz Allaha? O, ibadet uz Allaha kome? Kaburovima posla, poslanika. Pa ovu ova stvar ovo prokletstvo, ove zabrane koje su došle od poslanika sallallahu alaihi ve sellem i slične stvari došle su radi toga da se zaštiti teuhid od širka, da se sačuva vjera, da se ne iskrivi vjera. Je li tako? Radi čega se Allah subhanahu wa ta'ala srdi, da se ne iskrivi vjera čime širkom, radi kojeg se Allah subhanahu wa ta'ala srdi. Pa su mušrici odbili osim da ustrajavaju u neposlušnosti svome gospodaru i da rade ono što je Allah zabranio. Koji su ovo mušljici? A mušljici neće ništa drugo osim da ustraju baš da rade ono što je Allah, poslanik sallaha alaihi sallam, zabranio. Je Jel tako? Baš to radi. I šta će im se desiti? Ono radi čega je Resul sallaha alaihi sallam upravo to zabranio. Šta? Širk. Pa su odbili mušici osim da urade ono što je Allah spano, što je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio. Gdje su ih šejtani prevarili da je to njihovo poštovanje, to njihovo ponašanje stvari poštovanje kaburova dobrih ljudi i poslanika. Tako i koliko god te kabure više veličali na taj način, sve više pretjeruju, je tako, u tome, i sve su dalje <clears throat> i oni u stvari sve misle da su bliže Allah subhanahu wa ta'ala da su sve sretnije u stvari sve su dalje od Allaha subhanahu wa ta'ala i sve su veći nesretnici kaže na kraju tako mi Allaha ova stvar upravo ova stvar je dovela prvi umet koji je učinio širk u širk a to je Nuhov narod upravo ova stvar šta? kaburovi dobri ljudi i veličanje kaburova dobrih ljudi je uvela <coughs> odnosno izvela iz tevhida uvela u širk pa su obožavali poslije kabur je gusa u jeuka u nesra je tako i na isti način šetan je zavao obožavao se kipova do sudnjeg dana na isti način kako da im prikaže da je to očitovanje poštovanja izražavanje poštovanja prema tim dobrim ljudima a u stvari je to širk A u stvari je to širk. Pa kaže, mušici su kod sebe spojili i napravili dvije stvari. Prvo, pretirali su u, u izražavanju poštovanja poslanicima i dobrim ljudima. Pretjerali su. Je tako? Prešli svaku mjeru i granicu u čemu? U izražavanju poštovanja prema poslanicima i dobrim ljudima. I s druge strane, prekršili su, odnosno, zastranili su, napustili su njihov put. Kako to? Svatate? Znači, spojili su dvije nespojive stvari. S jedne strane, ovdje moram reći, što kod nas svijet kaže kofol. Je li tako? izražavaju veliko poštovanje prema poslanicima i dobrim ljudima. Je tako? A s druge strane, u isto vrijeme ne slijede njihov put. put. Napustili su njihov put. Je tako? Je tako ili nije? Tako je. Tako? Napustili su njihov put. Odnosno, napuštanjem njihovog puta samim tim su šta? Smatraju taj put nedovoljnim, je tako? Nedovoljno ispravnim, nepotpunim. Čim ne idu i ne slijede njih, njihovim putem. A Allah subhanahu wa ta'ala je uputio ehlu sunnet i muvehide da idu putem tih dobrih ljudi, a da njih same stave na mjesto koje im pripada. Koje, na koje imaju pravo. A koje je to mjesto? da ih uvažavaju i poštuju onako kako njima priluči, A da ih ne uvažavaju i ne poštuju čime? Ibadetom. Jer taj ibadet pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala. Jeste li sad ovo, ovaj govor Ibn Kajma razumili? On jako lijepo objašnjeno. I pogledajte. Nema nikoga ko se zaklinje da slijedi nekoga. Je tako? I busa se da, da ga voli, i da ga veliča i da ga poštuje, a da nije napustio njegov put. Zar židovi ne kažu da vole Musa alaih selam i da... A napustili su njegov put, tako? Zar kršćani ne kažu da to što kažu za Isa, to je samo rad toga što ga vole i poštuju, je tako? I toliko ga poštuju da na kraju kažu za njega da je Bog neuzovidne. Od svakog širka i dalanata. Na kraju za njega kažu da je ilah. Toliko ga poštuju. A ostavili su njegov put. Čudno. A ostavili su njegov put. Kao naše bošnje kad dođu i šta? Veličaju imama Ebu Hanifu, imam Jazam, je li tako hoće da kaže imam Alvam, najveći imam, <laughs> Jel tako? Pa ga fale, a ostavili su njegov put tako? I ne bi imali ovih problema da oni idu njegovim putem i ono što je prenešeno od njega. Ne bi imali toliko problema, tako? I tako dalje, i tako dalje. To je redovna pojava kod onih koji pretjeraju pogled dobrih ljudi ili poslanika. Pa kaže, ovdje Ibnu Qajim kaže, da je zabrana zabrana izgradnje na kaburovima i uzimanje kaburove za uzimanje kaburova za mjesta gdje će se činiti ibadat nije radi nečistoće nego radi fitne širka iskušenja šir širkom da to ne bi dovelo do do širka i to kaže imam Šafi i nabraj učenike koji još kaže Ebu Muhammed al-Maqdisi Šehekul Islam ibn Taymi i drugi učenjaci, i to je istina, kaže, prenosi imam Ahmed sa dobrim senodom od Abdullah ibn Mas'uda radijallahu an, da je Resul sallallahu alaihi sallam rekao, inna min širarin nasi men tudrikuhum sa'atu vohum ahja. Najgori ljudi su oni koji će zateći sudnji dan žive to su najgori ljudi. Najgora stvorenja su oni koje će sudnji dan, ovdje sudnji dan, ne dan suđenja, nego dan kijama. Ja ne znam u našem jeziku kako su to. Kijametski dan. Je li tako? Ali to je kijame, znači dan kada će biti punuto u rog i sve se sastaviti. I sunce i mjesec i mora eksplodirati, sve izgoreti. E na taj dan najgori ljudi će biti oni koji dočekaju taj dan živi. I koji još su najgori uz njih? Zapazite ovo. Znači ne govorimo o nekoj stvari koja je eto, onako opasna. Nije, nego strahovito opasna stvar. Je li tako? Užasno opasna stvar. Koji su uz njih još najgori? وَالَّذِينَ يَتَّحِدُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِ I oni koji kaburove uzimaju za mesčide. Šta to znači? Uzimaju kaburove mjesta gdje će činiti seždu, odnosno i va, i vadet. Prenosi ga Ebu Hatim u svom sahihu. Njegove riječi, riječi poslanika sallallahu alaihi sallam, najgori ljudi ovdje objašnjava znači šta znači ovo širar to je od šer množina najveći zločinci, jel tako? Najlošiji ljudi. Kaže, oni koji će zateći sudnji dan, a oni živi. To su oni koji će dočekati živi trenutak kad bude puhnuto u rog. Prvi puta, jel tako? I to je slično onim had, drugim hadisima koji govore na ovu temu, kao što je hadis kod imama muslima, rahmatullahi alaih, gdje kaže, la tekumu sa'atu illa ala širari l'halq. Neće bit, neće se desit kijama, znači smak svijeta, neće se desiti osim nad najgorim ljudima. Osim nad najgorim ljudima. Na njih će se spustiti sudnji A koji su to najgori ljudi? Evo u ovom hadithu spominje šta? Da su upravo ovi koji uzbaju kaborove poslanika za općenito kaborove za za mesečine na njima čine i badat. Svi su se učema, učenjaci složili da je <clears throat> Rasul sallallahu alaihi sallam, odnosno da je zabrana izgradnje na kaburovima da je naređenje rušenja svake građevine na kaburu radi ovih haditha ili ovim hadithima otvo, otvorena i jasna. Svi se učenjaci slažu da se iz ovih haditha jasno razumije šta? Da je zabranjena izgradnja na kaburovima i šta još? Da je vađib srušiti sve što je izgrađeno na kaburovima. Ovi hadithi su sahih i nema nikakve mogućnosti da se odbaci. Je tako? Nema nikakve mogućnosti da se osude ovi hadisi, da se kaže da su slabi, da im se nešto prigovori sa te strane. Ovi hadisi su sahi. I u svemu ovome nema nikakve razlike u izgradnji nad privatnim kaburovima ili na kaburovima koji su iskopani na javnim vakufima i tako dalje. Znači nema nikakve razlike jer je sve ovo, sav ovaj govor općenit i obuhvata svaki kabor. Obuhvata svaki kabor. Kaže imam Ebu Muhammed ibn Kudame to je imam poznati učenjak hambelijskog medheba kaže nije dozvoljeno uzimati mesečide i postavljati mesečite na kaburojima. Zato što Resul sallallahu alaihi sallam rekao La'an Allahu l'jehude van nasara i tehadu kubura anbijaihi mesajid. Allah je proklao židove i kršćane zato što su uzeli kaburove svojih poslanika za mesečite. Upozoravajući na ono što su uradili. I zato što je određivanje određenih kaburova da se samo kod njih obavlja namaz, slično obožavanju, odnosno veličanju kipova seđdom. I približavanje tim kipovima činjenjem seđde. I mi smo prenijeli, je tako hoće da kaže, spominje, spominjali smo u, u svojim knjigama i tako i rivajetima koje prenosimo, da je početak obožavanja kipova počeo od toga. Od čega? Od čega? o početak obožavanja kipova počeo je veličanjem mrtvih i uzimanjem njihovih slika, odnosno njihovih kipova i obavljanjem namaza kod njihovih kipova i šta još, doticanje tih kipova radi bere, bereketa. A to hoće da kaže na onu prvu nari, narivajat o, o, o čemu? O širku koji se pojavio kod nuhovog naroda, a to je bilo šta? Da su bili dobri ljudi koji su činili ibadet, pa su pomrli. Pa kad su pomrli, oni su onda rekli da sad na njihovim kaburojima ili kod njihovih kaburova napravimo likove, kipove u njihovom liku. Danas ti njihovi likovi upozoravaju i da nas podstiču da i mi ibadet činimo i budemo dobri ljudi kao što su bili oni, pa su tako uradili, pa i poslije njih došla generacija i rekla šta? ovi što su ibadet činili ovde kod ovih kipova nisu ništa drugo radili nego se ovim kipovima klanjali i to je bio širk, prvi širk, je li tako? E zbog toga, zbog toga je došla i ova i ovo prokledstvo od Allaha subhanahu wa za one koji kod kaburova čini te ibadet. Kaže šeho l'islam što se tiče izgradnje mesđida na kaburovima svi učenjaci su rekli da je to zabranjeno sljedeći hadise koji doslovno to zabranjuju. Govori se, znači u našem mezhebu i u mezhebu Malika i Šafije da je to haram. I kaže, nema nikakve sumnje da je to haram. Zatim je spomenuo hadite koji to jasno zabranjuje. A zatim kaže, ovi mesčidi koji su sagrađeni na kaburovima poslanika i dobrih ljudi, ili kraljeva i drugi, vladara i drugi, vađib je da se uklone rušenjem ili na neki drugi način. Tako kaže še ih islam. Da je vađib srušiti svaki mesčit koji je napravljen na kaboru bilo koga, poslanika, dobrog nekog čovjeka, vladara ili bilo koga. I bilo koju zgradu ili objekat koji je na kaboru da je vađib ga ukloniti. I o, to je nešto oko čega nam nije poznato da ima ikakvog razilaženja među poznatim učenjacima. Kaže šehekul islam, nije mu poznato da postoji ikakvo razilaženje oko toga. Među poznatim učenjacima ovog umeta. Među poznatim učenjacima ovog umeta. Ovdje bi možda malo zastupio da sad ovaj govor usporedimo sa stvarnošću. Pogledajte. Svi učenjaci jednoglasni da, da je to zabranjeno. Prvi, prije toga, prije toga, hadisi koji su sahi i koji se ne mogu odbaciti i ne može im se naći nikakva mahana u smislu vjerodostojnosti. Doslovno šta zabranjuju i proklinju one koji to uradi. Zatim svi učenjaci oko toga složili. I pored svega toga, Allah zna 80 možda posto onih koji se danas smatraju muslimanima i prepisuju se da su muslimani i da su od Muhammedovog sallallahu alaihi sallam ummeta, šta su uradili? Na kaburovima su napravili mesčide i mjesta i bareta. I tu, možda na kaburovima danas u čitavom svijetu ima više mesđida nego, ne znam, crkava i sinagoga. Iako je u ovom ummetu Mohamed sallallahu alaihi sallam to jasno zabranio. I svi se učenjaci sločili da to nije dozvoljeno. Ali pogledajte od Indonezije do Maroka. Sve sami mesečidin na kaboru. Oni koji su malo prošli isla muslimanskim zemljama, jel tako, vidjeli su da u velikim gradovima teško možeš naći mjesečit da u njemu nema kabor. I da predstavlja pravi problem gdje ćeš obaviti namaz. I to sve govori na, u pući je našto. Da je ovaj umet se odrodio, odrodio od svoje vjere. Otišao daleko od svoje vjeri otišao daleko od svoje vjere. I mi smo mislili da to kod nas nije slučaj. Međutim, ako se malo bolje raspitaš o stanju kod nas, vidjet da je isto kao i svugdje u svijetu. I vidjet da se javno organizuju najveće manifestacije i smatraju najvećim svetištima. I najveći nagrade se obećavaju onima koji se odazovu da posjete ta svetišta upravo na kaburovima, kako oni tvrde dobri ljudi. Kao što je Ajvas dedo, tako, na Ajvatovici, gdje se masovno ljudi organizuju i odlaze gore na taj kabur i onda i badete oko tog kabura i kupe kamenje I onda oni koji organizuju kad im se kaže vidite ljudi čine šir, šta ćeš, ne znaju. Mašala. A ti znaš. I još ti ih organizuo i svake godine ih vidiš da taj širk čine i opet svake godine organiziš. A? A kažeš šta ćeš, ne znaju. Pa kako ih nikad ne nauči? I kako te nije strah da sljedeće godine ih opet organizuješ, a znaš da će tu širk činiti. I tako dalje. To je dalalet na dalalet. Hvala Allah subhanahu wa ta'ala, pa nas time nije iskušao. Ali ove stvari je potrebno da redom pročitamo da redom pročitamo da nas Allah subhanahu wa ta'ala na ovom putu učvrsti i da nam bude do kraja jasno, du, jasna dubina zablude onih koji odlaze na turbeta i tamo očekuju neki bereket i tamo daju sadaku i tamo uvakufljavaju svoj metak i tamo dove upućuju i tamo i badete čini. Kaže Ibn Qajim, obaveza je srušiti svaku kube, znači turbet, na kaboru zato što je to sagrađeno u nepokornosti Rasulu sallallahu alaihi wa Kaže imam šafi, mrzim da se veliča stvorenje do, tako da mu se na kaburu napravi mesčit. Zato što se bojim iz straha od fitne za njega, za onog ko se tako veliča i za ljude koji će doći poslije njega. Kaže isto tako ko imam šafi rahmetullahi ali. Kaže kabur se mora poravnjati i ne smije se na njemu ništa izgrađivati i ne smije se sam kabur uzdizati. I kabur mora biti na licu zemlje, znači ravan sa zemljom, poravna sa zemljom. Ne smije biti uzdignut. velika skupina učenjaka šafijskog mezheba je naredila i izdala fetvu da se ruše izgradnje koji su na kaburojima na određenim mjestima. I ovdje spominje imena tih mjesta koja su nama nepoznata. Ja nisam uspio da se raspitam gdje je ovo i kakvi su ovo kaburovi koji se ovdje spominju. Kaže <clears throat> jedan od učenjaka, nije dozvoljeno izgrađivati na kaburu bilo šta. Nije dozvoljeno bila kakva izgradnja na kaburu. Bilo od drveta, bilo korištenjem, znači nekakvog maltara ili cimenta, bilo šta, nije dozvoljena nikakva izgradnja na kaburu. Zato što je Rasul sallallahu alejhi ve sellem zato što je još e, ovdje onaj kaže ako bi nije dozvoljena nikakva izgradnja na kaburu ako bi neko ostavio vesijet da se na njegovom kaburu napravi neki objekat nešto bilo kakva kuba ili kube ili da se nešto uzdigne na njegovu kaburu taj vasijet se neće ispuniti jer je taj vasijet ne, neispravan ta oporuka je batil, neispravna kaže imam Edra'i zašto je ovaj vasijet e, neispravan zato što je izgradnja tih velikih objekata na kabru i trošenje ogromnih imetaka na, na tu izgradnju haram a sve što se oporuči što je haram taj vasijet, ta oporuka se ne, spro, ne sprovodi pa ako neko oporuči i kaže šta ja znam, da mu se iza njega na kaburu napravi nešto ili ne, od njegovog imetka, neće se to uraditi, nego će se njegov imetak podijeliti njegovim na, nasljednicima. Je tako? Neće se to uraditi. Zašto? Zato što je izgradnja na kaburu haram. Haram. Tvrdi imam nevovi u svojim dijelima, između ostalog i komentaru muslimovog sahiha, haditha u muslimovom sahihu, kaže, rekao je, Imam Kurtubi isto tako u hadithu Džabira da je Rasul sallallahu alejhi ve sellem zabranio da se izgrađuje na kaburu, da se na kaburu bilo šta zida ili malteriši. I prema vanjskom značenju ovih haditha isto tako su rekli imami, ima Malik i ostali učenjaci u medhebima da je zabranjena izgradnja na kaburovima bilo kakva izradnja na kaburovima. Kakvi, znači, kakav fesad proizilazi iz ove izgradnje na kaburovima? Zašto je ova izgradnja na kaburovima zabranjena? Kaže, <clears throat> znaj da je sebebom izgradnje objekata na kaburovima desili su se, znači, da se tim sebebom desile ogromni ogromne štetne posljedice, je tako? I nastao je veliki fesad. Toliki fesad da ga niko ne može svojim perom zaokružiti sve nabrojati. Koje su sve štete nastale iz čega? Radi izgradnje na kaburojima. I to samo Allah subhanahu wa ta'ala zna i samo on, Allah subhanahu wa ta'ala zna koliko, se, koliko to njega srdi i ljuti što se tako radi. Međutim, neki od tih mefsida ćemo ovdje spomenuti. Prvo, da se uobičaje, u, da se uzima, znači uobičaj, da se obavlja namaz kod tih kaburova i kod tih objekata. A to je Resul sallallahu alaihi wa sallam zabranio. Šta je zabranio da se klanja kod kaburova? Osim čega? Osim džena? Osim dženazi. Je tako? Zašto dženaze? Zato što tu specifična namaz nema sežde, nema rukua, je tako? I vezan je za dženazu, za mejita, je tako? Pa je to izuzeto. To je prva mefsera, prvi fesad koji nastaje. Zatim, drugi fesad je da ljudi onda, kad hoće nešto da Allaha subhanahu wa ta'ala zamole, posebno idu kod tih kaburova, pa onda tamo, sa tog mjesta dove, upućio. Vjerujući šta? Da će mu Allah prije primiti ako uputi sa tog mjesta dovu. I kažu, ko uputi dovu kod kabura tog i tog i turbeta tog i tog, Allah će mu primiti, jel tako? Bude mu primljena dova. I čak idu dotle i kažu šta? Kabur toga i toga ili turbe toga i toga je isprobano za to i za to. E, za posebne potrebe ideš na turbe to i to. A nešto drugo ti treba, idi na to drugo turbe. Ono je dobro za to. Zamislite tog šeitanog. I ovo je svakako znači <clears throat> opasna novotarija. Zatim, oni misle da ovi kaburo imaju neki posebne posebna svojstva sama po sebi da donose korist i odagnavaju štetu. I kažu da mnoga naseljena mjesta su sačuvana sebebom kaburova dobrih ljudi koji se nalaze u tim mjestima. Pogledajte ovo. Kažu i vjeruju neznalice. Šta? Šta? da su mnoga mjesta sačuvana i da je Allah subhanahu wa ta'ala čuva zbog postojanja kaburova dobrih ljudi u njima. Nemojte misliti da ovo daleko od nas. Ja sam svojim ušima čuo. Kažu, divič kod zvornika. Nije mogla ni jedna vojska u njeg da uđe, zbog čega? Zato što tamo ima turbe nekog poznatog dobročinitelja nešto ima tamo. I nisu mogli ući. I tako se divičani falu da će ih to turbe sačuvati. Dok nisu došli četnici i srušili turbe. I onda umjesto da se upamete, oni kažu, e, to je zato što mi nismo poštovali to turbe i nismo ga redovno obilazili. nismo, <laughs> nismo. Pa nas on više nije htio da brani i da nas čuva. I onda su sabrali dalalet plus dalalet i još plus najgori dalalet. Tako kaže, a ovo je poznato, znači da, da, da ovo nema nikakve veze sa šerijatom, je tako? I da je suprotno sa Kur'anom i sunnetom i sa iđma'om i suprotno šta? Suprotno onome što mi vi vidimo i zašto znamo. Zar, kako ovdje kaže, Zar u kodcu nisu ukopani najbolji ljudi i poslanici? I najviše tamo kaburova poslanika ima. Jel tako? Pa opet, šta se sve desilo u kucu? I kako je Allah subhanahu wa ta'ala dao da kad su stanovnici kuca odmetli se od vjere i ostavili vjeru da ih najveće kazne i najveća krvoprolića zadesi. I da im Allah subhanahu wa ta'ala natovari najljučijeg i najvećeg neprijatelja. I vi znate šta su krstaši uradili kad su ušli u kucu? U svojim krstaškim ratovima. Nisu i sačuvali kabrovi poslanika. Je tako? Isto tako se zadešavalo i sa Medinom u kojoj je, u kojoj je Rasul sallallahu alaihi sallam, njegov kabur. Je tako? Pa nije i sačuvao kabor onda kad su ostavili vjeru. Pa je Allah dao da je Medinu zadešavalo svakakim usibite. Je tako? Odnosno s njene stanovnike koji nisu bili odani Allahu subhanahu wa ta'ala i da je Allah subhanahu wa ta'ala kažnjavao na razne načine. Od tih, od tog fesada, znači kad se ljudi tako osnovne čuvajevi kaburovi, šta im je da ostalo od ibadeta prema Allah svanu ta? Oslonjaju se na kabur, ne oslonjaju se na Allaha. Strahuju od kabura, ne strahuju od Allaha. Srce svoje vežu za kabur, ne za Allaha. Ali tako, šta ostane onda za Allaha? U njihovom srcu ostate samo to turbe. Ste razumili, braći? Drugo, od tih šteta koje nastaju iz izgradnje na kaborovima, jeste da ulaze u okvir prokledstva od strane Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Jer Rasul sallallahu alaihi wa sallam šta prokleo one koji uzmu mesečide i na njima izgrađuju i na njima pale svjeti svjetiljke na kaburojima pale svjetiljke. A to je baš danas moda, jel tako? Po našim čaršijama, šta je drugo? Gdje god ima vezari, napravi dobre staze, jel tako, mjesta za sjedenje, kubeta i dobro osvije, osvijetlje. Da Allah smano teara saču. Zatim, ovu, ova izgradnja na kaburojima potiče ljude na izgradnju turbeta, a za postavljanje mes, mesčida. Za postavljanje mesčida. A to je suprotno Allahovu i subhanahu wa ta'ala vjeri. Zatim, poznata je stvar da se oni okupljaju radi posjete tim kaburojem. Poznati veliki kaburoj u svijetu okupljaju se u milionima. Kažu da se na kaburu Bedevija u Egiptu okupi više, znači na, na, na taj datum kad oni obilaze njegov kabur, okupi više ili skoro koliko je na hađu. I kaže, na tim kaburovima se okupe i onda se tu miješaju muško i žensko. Jel' tako? To dolazi do širenja fesada i širenja najodvratnijih grijeha dolazi do ostavljanja namaza. Ostavljaju namaze zato što nemaju uslova da, je tako? I se očisti kako treba iz neznanja i tako dalje. I šta kažu? Tvrde da će onaj radi čijeg kabura su tu došli u zjare, da će on za njih snositi grije. Čak se proširilo i poznato postalo da zinalu čarke tih dana kad dolaze ljudi i mušrici u uzijarati tim kaburojima, kad dolaze da te zinalučarke tad svoje usluge tako, daju besplatno. Daju besplatno, tako kaže ovdje. Kao što je kabur Bedevija u Egiptu. Da se na taj način približavaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa imali nakon odnosno ima li poslije ovoga kufr i kakve granice? Ima li granica u kufru nakon ovoga? Zatim, mefsede, odnosno fesad koji nastaje, jeste za odjevanje tih kaburova ogrtačima, je tako? Platnima, koji su od svile i zlata i srebrati i tome slično. Zatim, određivanje posebnih blagajni i vakufa koji se uvakufljavaju za te kaburove radi njihovog renoviranja i održavanja. Zatim, poklanjanje imetaka i davanje zavjeta onima koji te kaburove održavaju i nad njima bdiju i za njih se brinu. I to je osnova svakog kufra. I ovi su najgori koji te kabure čuvaju. Zašto? Zato što oni ljudima pričaju lažne, izmišljene priče kako ti kaburovi koriste, kako je valjalo ovom i onom, kako je bio slučaj takav i takav, pa je došao kod kabura pa uputio ovu, pa on primljena dova bila i tako dalje, da je ta, bio slučaj takav i takav, pa čovjek došao pa zavjetovao se ako mu dadne ono što njem treba, na primjer čovjek nema djeteta, nema djece sa ženom, pa ako dadne dijete da će on onaj tom kaburu pokloniti toliko i toliko imetka, pa mu je bila dova primljena, pa je dobio dijete, pa tako sve potiču ljude na što? Svodi se na što? Da ljudi što više imetka daju onima koji te kaburove održavaju. I takvu propagandu vrše da se što više u njihove džepove u njihove džepove stavljaju. Da se što više u njihove džepove stavljaju. Zatim, ovi kaburovi sad imaju one koji kod njih briju kao što su imali i prvi ki, kipovi. One koji su i održavali i kod njih bdjeli. Zatim, često se ovi koji obožavaju te kaburove, ali se na, kunu na Allaha onima koji su u tim kaburovima. Kako to? Znači, traže od Allaha šta? Na Allaha se kunu onima koji su u kaburu. Pa, kad Allaha zakunu onome, onom, onim koji u kaburu, praktično od Allaha, je tako, traže pravom onoga koji u tom kaburu. A ima li tako pravo kod Allaha neko? Ne ima niko. Zatim, Mnogi od njih kad dođu do takvog kabura na kojem ima izgrađen objekat, neki učine seđu tom objektu, je tako? I ovo nema nikakve sumnje da je ovo kufr tekstom Kur'ana i sunneta i kufr po iđmavu ovog ommeta. Ne, čak šta više, ovo je očito ist, na isti način, znači pravo obožavanje ki, kipova. Pravo obožavanje kipova i idola. I da je ovo isto ono što su radili židovi kršćani, što rade u njihovim crkvama, jel tako? Šta? Okreću se prema, što kaže ših Jusuf Rahmetullah, ali šta obožavate? Gips! Jel tako? Okreću se prema onim kipovima, okreću se prema freskama, slikama koji su nastupali u crkvama i prema njima se mole i njima i badat čini. To je isto što oni rade u crkvama, ovi rade na ka, na kaburovima, radi na, tur, na turbetima. Ostatak, je li vrijeme za nam? Ostatak ćemo nastaviti, inša Allah, sljedeći put. Ima neko ulogu.